Batitia dukazu lehen lehenik goresmenak, espaniz trompatzen, irugarren xapela duzu hemen superprestiz lehiaketan irabazi. Bai, hori da. Irugarrena, uste bos finala ere jokatu dituzula, bigaldu galdu, iru irabazi, eta erranen dugu, eh, gaurkoa irabazi, baina eh, borrokatu berri izan zira azkar eh, Matio Hospitalen kontra. Ba, ba, uste dut, uh, gaurko finala uh, gugu, gugu Eh, gugu ja guena izan dela. Eh, eta bi ziki kontenis titulu hori berriz eh, eskuratzea. Mhm. Um, partida asiratik uh, eh, Matio ospitala aintzinean joan da, berak zuen lehen eta uh, kasik lehen ogoi pondua aintzinean, ponduako aintzinean egin ditu. Hala ere, ez duzu amoreman eta uh, jakin izan duzu eh, berriz uh, itzulikatzen. Zer pasatzen da zure buruan olakotan ikusten duzularik lehen parte guzian uh, Matio aintzinean dela? Ba, ez da errex, eh, ez da eta ikusten dut, eh, ikusten dut, be, Mathieu, que, eh, Mathieu biziki ongi sartzen dela partida honetan, tanto biziki politak egiten ditu, bai izkin motzak, bai xarean, bai xaketan, bon, olako, fin, buruz burukan, uh, pilotari batek dena ongi egiten badu, ezin duzu dena defenditu, beraz, hola, uh, kontenizien eta akseptatu dut ebe eh, maturen dominazioa eta e, eh, pentsatzen nuen eh, berdin ebe, be, atea idekiko zela momentu batean hor izatea sobera galdu nire, nire, pilotekin ia da nuen baterek hausitzen esariak, nuen erreusitaterik baina hor nintzen emaitzan ez sobera urrun bost paseitanto, beraz pentsatzen nuen, nireak sartzen barin badira berdin, eh, berdin be, partida hori itzurikatuko alko nuke eta hola pastuta. da. partida bururatzerat ere, Matiok ere egin ditu, utz batzu, behar bada horrek ere egin du, be bururaino joan alizan zirela, eh, eta emaitza bukatu dela behogoi ogoita malau. Hala, eh, orain utzinkoago tinkoago izaiten altzen. Aba ba, gero uh, bukaeran bai egia da Matiu ez uh, du eh, xantzarek aldiz hartzen du maha. Uh, eh, partida hori fite-fite itzultzen alda, ez da, ez da, hori da hartzen du ere maha gainean. Bo. Gaur uh, biak irabazten argi nuen, gaurkoan uh, nik dut irabazten, baina uh, egia da matio hor uh, erakusten duela be, uh, goi mailako pilotaria dela eta afirmatzen da hor buruz burukan uh, bereziki eta seur aski uh, uh, txapelketan uh, kondu beharko dugu. Aipatuko dugu txapelketa istante, ara ere jandezagun eh, be, publikoa loriatu dela hemen, garak teneko trinketean, e, egia da ere itasurak bat zirela urpiskat, e, eh, zolan, usu behar izan dela garbitu, e, trabatuak senditu zirezte edo ez? Bo, Ez hainbeste, ega da partidaren aintzinan hori izan da duda pixkat diokatuko dugun, ala ez, ez da errexa horako preparatzen gira hastean zehar, nahi dugu e, ongi izan nahi gandean, hor e, arribatzea eta ikustea hainbeste e, ura kantxan, bon, baina gauza biziki onge egin dute e, garaziko pilota, eta eta uste dut, be, ala, Hotz zen trinketean, zer eta dena egiteki dute pixka bat eh, temperatura diferentzia hori eh, kentzeko. Baina uh, ez du, uh, Matio, ez dut lehatuta aldi bat nint bestean, baina ez du hori uh, partida, partidaren emaitzegin. egin. publikoa ere, egan behar da, nombre handian Matio Hospitalen alde dinazela edo susten gatzela, torrek uh, trabazo bai sortu dizkizu edo badakizu ere, uh, hola buru egiten. No, no, normal da, eh, hemen eh, garazin gira, e, ez da urgun ebizitzen, eta normal da trinkete hori beraren alde zera, eta normal da ere zeren e, nora ikan berria da lebelerien finala zen hemen, normal da, kontra kontradiokatu nuelarik nire lehen finala, nire zatzen publika guzia, eta behar dugu eh, bai peio lagalde, bai ni, bai uh, beste batzuk ere, diakin eh, olako ambianz eta giroetan jokatu. Beraz, egan bezala irugarren egan xapela lortu duzu, egaitan aldugu, urtea biziki untsa hasi duzula, eta diazkoa ere, 2008 a orokorki ona izan dela zuretzat. Bon, uh, eh, uh, eh, superprestija utxegin eh, zinuen, baina buruz ereman, ere man, modern trinketeko lehiak eta baionako masterzak ere utxegin zintu, baina orokorki iruditzen zaigu urte ona iragan zinuela jaz. Ba, ba, ba, mila mazazpikoa, Betea izan da, egia da, bon, binazkan Matiorekin egin nuen uh, eh, finalean izan, bo ez dugu, uh, ez eh, erdi finala ona egin, hori zen pena ondiena. Gero, uh, gero masterzetan bon, pixka bat uh, berizia zen, eta oinatzekin, bon, biziko, esperientza biziki polita izan da, uh, olako pilotaria handi batekin jokatzea, baina gero kilor, uh, kiloraren aldetik, bon, etzen, uh, etzen gauzan egiteko. Baina um, gero orokorki uh, bai, lehiak eta initz ditut eta bai, oso, oso urtea eh, ona izan da. Ordan, aurtengoan hola ikusten duzu, 2000 eta zer elburu eh, eman eh, zure buruari, behar bada, da hasiz, burukakoarekin, hor, ama bostegunen buruan sartuko sartuko baizira lehiaketan? Ba, ba, ba, hor biziki importanta izan da, titulua defenditzea, Eh, bereziki behor ikusten da maila goratzen dela maturekin, uh, eh, uste dut peiodinen da pixka bat errebentsa, errebentsa asmoarekin, eh, eta gero ikusi behar da, edo bisentxo, edo dut edo simun sartzen den uh, hemen, li, askan, baina uh, ikusten dut uh, txapelketa biziki gogorra, Eta gero, espero dut ere binazkan eh, berdin titulua elamatea, ez da errexe, binazkan eh, luzea da, behar da ikusi ere eh, ekipak, bon, trinketeak, bon. baina uh, espero dut be, berriz ere aurten uh, be, polita egitea. Zein dira lehiaketak garrantzitsuenak zuentzat um, eh, superprestiz pentsatzen dut eh, bai, bai. pribatua bali ere biziki garrantzitsua dela? Ba, ba dira lau importantenak dira bitxabelketak, eh, bai honako masterzak eta superprestiz gero bada ere uh, ez urrun pi, uh, pilotarienak lehiaketan gelun. Uh, gero bat dira beste batzuk biziki politak, biziki maite dut itxasun jokatzea, uh, ere ona da, bon, ala. La importantenak, ala ere, la horiek dira. duzu, Matio Hospitalen gainean kondatu beharko da, buruz bulgako xapelketa hortan. Berezkoak horoko gehan hartuz, nola ikusten duzu, berezkoen mundu hori, hor, badakigu joan urte bukaeran benez, eh, Jean-Philippe Benez, eh, jautsara zidutela, etzuen berak galdegin, lehen aldiatzen edo aspaldietzen horako horik izan. Behar da, zure ustez, moldaketarik egin mundu hortan, eh, zenta handan abat zirezte egia da, eh, berezkoa. Ba, ba, ba e, behar dira, biska bat, e, bai, modifikazio piskategien, e, bon, hor aurten piska bat berezia da, ongi hasi zen pixka bat eskupilota berriz e, berrantolak zen manurekin, hor manu joan da, Berda ikusi nola, nola, den urtaren astapena, badute iru irabete ongilan egiteko uh, federazioko, eh, eh, federazioko denbora baita. Ba, nik uste behar da pixka bat uh, gauzak uh, argitu, bai, uh, bai uh, nora egan uh, berezkoak, berezkoetan, berezko mailan pasatzeko, bai ere diausteko. Zertako ez front, uh, muga hori pixka bat nola egan ez beste, eh, importanta ezartzea. Eh, Pilota, nik, nik uste eh, pilotari batzuk jausten aldira, berriz, uh, ira, uh, igortu, igortu. Bo, badira ideiak hor gerraiteko, be, uh, duela bi haste, be, bildu gira, hortaz uh, mintzatzeko, pixka bat, abisu guziak ukaiteko eta zertako ez ere gure gure eh, gure eh, gauzak proposatzeko ez dugu ilautzarikinen baina esateko guk pilotariak nola ikusten dugun gauzak gero uh, antolatzaileak eit hartzen dute ez dute hartzen baina hola eginen dute gure gure pentsamoldak eta eh, jakin eh, jakinez. Eginen duzu hori emanen diezue proposamen bat orduan. Bai bai, eh, aigira hor lanean pixkat eta ni konteniz, bon, ni hor lau lau no la han delegatu eta egira lanean, baina Egia da badera Jokurari guzien partez uh, bada egiazko uh, uh, implikazioa eta hori uh, placer egiten euh, du. Zer eta ala, ez dira bakarrik uh, justatzen, badira ba, ba gauza hainit zaipatzeko eh, nor diukatzen du, noiz, zertako batzuk hainit dute, zertako beste batzuk ez dute ba, ez dute suriak eh, ematen hainitz uh, urtean zehar, zerka maiatzen aldugu, uh, pilotari guziak ebe pixka bat ongi senditzeko, uh, ez bat duzu diokatzen ez, duzu motivaziorik hartuko entrenatzeko, ez duzu zure maila obetuko, uh, gu batzutan, nik uste sobera diokatzen dugu, eh, akituak gira, eh, bon, nik uste behar da pixka bat um, gauzak pro, gauza batzuk proposatu, gero uh, bon, ez dugu ere irautza, ez dugu, ez da, gauza ez da uh, da zerbait proposatu, mintzatu, uste dut importanta da uh, denen abisua ukaiteko eta, eta untsa da, batik bukatzeko eh, jandugu buruz burukakoa, ondoko itzordua, ma bostegunen buruan. Eh, ikusi dugu ere, minartu zira, eh, erian, eh, bi aldi zuztut eh, eh, marka doa, horpegitik ikusten zaizun eh, mintzinuela, nola duzu eskua? Ba, ez dakit, jada eh, pilota bat e, entxatu dut altxazia hor solan eta nire, nire erria pilotaren eta solaren artean ezagida. Min Min, bon, so egiten du hori, batzutan badakigu ez dela grabe, baina nor uh, dut hor... Uh, uh, senditzen dut ez da ez dela ongi moldatzen, beraz espero dut ez dela sobera uh, grabe izaiten. Diaz fraktura bat egin nuen hemen, espero dut ez dela fraktura uh, justu antorz balin bada, ez da problemak estekatzen da eta iten jokatzen da, baina fraktura bada ezin, ezin, ezin, jo beraz era, ikusiko biak. Zule berriak hartuko ditugu biztan dena, atik, uh, ara, pausan egon zira edo beharko duzu ala ere entrenatu, dependitzen du eria? Hori? Dependitzen du eria eta zer den ez bada deus eh, entrenatuko niz, eta fraktura bada uh, eh, normaliki ezingo dut parte hartu etxapelketan ere, zeren eta lau haste behar dira uh, fraktura bat konsolidatzeko uh, jokatzen badut uh, arriskua izanen da eh, fraktura pixka bat beraz, bo, ikusiko biak ez dute ez zer esaten Bo, espero dezagun ez dela deus lagirik. Goresmenak behitzere urtea bikain hasi duzu, bibazu eta bat batitia. Milesker.